Selamat <clears throat> dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin jemaah Qurah para penjara Masjid Nabawi kita juga orang mukmin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Masih kita bersama <clears throat> Bersama Al-Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawi Rahimahullah Di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Tahawiyah Di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang berisi tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah dan akidah sebagaimana kita tahu adalah hal yang paling penting di dalam agama Islam dan wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari akidah yang sahihah berdasarkan Al-Quran hadis Rasulullah SAW itu juga pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu <clears throat> dan kita sampai pada ucapan beliau rahimahullah wa ulama as-salaf min as-sabiqina wa man ba'dahum min at-tabi'ina ahlu al-khair wal athar wa ahlu al-fiqh wal nadhar لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل فهو على غير سبيل beliau mengatakan dan para ulama salaf yang terdahulu dan orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'in Mereka adalah ahlul khairi wal azhar Mereka adalah orang-orang Yang memiliki banyak kebaikan Dan mereka adalah ahlul azhar Mereka adalah ahlul hadis Dan mereka adalah ahli fikih Dan ahli An-Nawar Itu memandang pada dalil Melihat dalil mereka tidak disebutkan kecuali dengan sesuatu yang baik dan barang siapa yang menyebutkan atau menyebut para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in dan juga para ulama dengan kejelekan maka dia tidak di atas jalan yaitu tidak di atas jalan yang lurus baik Setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan para sahabat adalah ilmu dan kewajiban kita sebagai ahli sunnah mencintai para sahabat, mengikuti mereka dan menjaga kehormatan mereka. Beliau menyebutkan setelahnya bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap para ulama yang datang setelah para sahabat adalah ilmu para ulama yang datang setelah para sahabat radhiyallahu anhu baik dari kalangan tabi'in, tabi'in, tabi'in dan yang datang setelah mereka dan mereka adalah para ulama Ahlu sunnah wal jamaah menghormati para ulama dan yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama ahlu sunnah ini dikenal sebagai ulama yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Dikenal keilmuannya terhadap Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Dan dikenal dengan amalnya dan praktiknya terhadap Al-Quran dan juga hadis. Dan mereka mengikuti para sahabat Rasulullah SAW dalam menjalankan Al-Quran dari hadis Rasulullah wasallam. Selain mereka memiliki ilmu dan juga beramal, mereka juga memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama'." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Di antara hamba-hambanya adalah para ulama Mereka bukan hanya sekedar Menghafal Al-Quran, menghafal hadis Menghafal ribuan hadis, ratusan ribu hadis Tetapi mereka juga mengamalkan apa yang mereka hafal Dan menerapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari menghafal satu ayat dan mereka melaksanakan di dalam kehidupannya. Menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW dan mereka amalkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ada pun seorang alim, <clears throat> tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu yang dia miliki justru menjadi bencana bagi orang tersebut. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu tersebut justru menjadi bencana bagi dirinya. Sebagaimana dalam hadis, tiga orang yang kelak akan dinyalakan neraka dengan mereka akan dinyalakan neraka dengan mereka. Di antaranya adalah seorang yang mempelajari ilmu agama, menghafal Al-Quran, kemudian dinamakan kepadanya nikmat yang telah memberikan kepadanya berupa ilmu, berupa hafalan. Kemudian ditanya apa yang kau gunakan untuk apa yang kau gunakan dengan ilmu ini? Dia mengatakan, aku mempelajari ilmu dan aku menghafal Al-Quran adalah untukmu ya Allah. <clears throat> Kemudian dikatakan kadabta, engkau telah berdusta. Akan tetapi engkau menuntut ilmu agama dan menghafal Al-Quran adalah untuk dikatakan sebagai seorang alim atau dikatakan sebagai seorang qari. Itu dikatakan oleh manusia bahawa si Fulan adalah seorang yang alim Kesimpulan adalah seorang yang qalim Kemudian akhirnya dia dilemparkan ke dalam Jahannam Ke dalam api neraka. Amalan yang dia kerjakan adalah baik Dan memiliki keutamaan yang besar Tetapi karena dilakukan dengan tidak ikhlas Dan tidak diamalkan Maksudnya bukan ingin mengamalkan Akhirnya dia terjerumus ke dalam ke dalam neraka dengan sebab hal tersebut. Dan orang Yahudi tidaklah mereka dilaknat dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jal kecuali karena di antaranya mereka berilmu dan mereka tidak mengamalkan ilmunya. Dikatakan oleh Allah bahawa mereka adalah Mawdubi Alihim Orang yang dimurkai dan mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebabnya adalah karena mereka berilmu tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah, "Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin." Beliau menafsirkan bahwasanya "Ghairil maghdubi alaihim" adalah Yahudi dan al-Falim adalah orang-orang Nasrani. Para ulama menjelaskan orang Yahudi diburkai oleh Allah Azza Wajalla kerana mereka berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Mereka adalah ahli kitab. Banyak di antara mereka ulama Al-Ahdar, para ulama Ketika datang Rasulullah SAW yang mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sifat-sifat Nabi yang terakhir yang mereka baca di dalam kitab mereka ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum mereka mengenal mengilmui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal kebiasaannya, mengenal di mana dia lahir, kapan dia lahir dan seterusnya. Mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi apa? Mereka tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Kibran. Karena mereka sombong mementingkan kehidupan dunia, mementingkan kesombongan mereka, mementingkan kehidupan dunia, sehingga mereka menolak kebenaran meskipun mereka tahu tentang kebenaran Rasulullah SAW. Para ulama dinamakan dengan oh, ulama karena mereka mengamalkan ilmunya. Dan bukan hanya sekadar mereka menghafal atau memiliki hafalan yang banyak tidak. Maknanya Allah katakan Inna la yaxshallah min ibadhi al ulama. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW katakan Inna al ulama warasatul anbiya. Inna al ulama warasatul anbiya. Sebelumnya beliau katakan Inna fadl al alim على العبد كحمر القمر على سائر الكواكب إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب keutamaan seorang ulama atau seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang keutamaan seorang alim, seorang ulama yang dimaksud dengan ulama di sini adalah berilmu dan dia beramal. Dibandingkan seorang ahli ibadah saja, dia ahli ibadah, rajin melakukan sholat, rajin melakukan puasa di atas sunnah. Tapi dia tidak memiliki ilmu sebanyak yang dimiliki oleh seorang ulama. Hanya memberikan manfaat kepada dirinya sendiri maka keutamaannya adalah seperti bulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Sa'iri al-kawakib, seluruh bintang-bintang. Para ulama menjelaskan kenapa demikian? <clears throat> Kenapa keutamaannya diumpamakan dengan bulan di atas bintang-bintang yang lain? Dilihat dari beberapa segi, di antaranya yang pertama dilihat dari segi faedahnya Bulan Manfaatnya bukan hanya untuk dirinya sendiri Tetapi cahaya dia miliki untuk orang lain Menyinari manusia yang berjalan di malam hari Di atas bumi Memberikan manfaat kepada orang lain Berbeda dengan bintang Demikian pula keutamaan ulama di atas ahli ibadah Kerana mereka memiliki ilmu yang dengannya memberikan manfaat kepada orang lain Mengajarkan kepada manusia dinullah, agama Allah Mengajarkan kepada mereka ma'rifatullah, mengenal Allah Mengenal Rasulullah SAW, mengenal agama Islam dengan baik disertai dengan dalil-dalil yang sahih memberikan manfaat kepada orang yang dikenal oleh dia sendiri beribadah menjaga kewajiban, menjaga ketaatan dan dia juga berusaha untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain tentunya berbeda dengan ahli ibadah saja manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri kemudian dari sisi yang lain Bahasanya namanya bulan Yang namanya bulan Ini ber, berpindah-pindah atau berganti-ganti setiap harinya Dari kecil kemudian menjadi lebih besar Kemudian menjadi lebih besar Sampai sempurna Kemudian setelah itu mengecil-mengecil sampai hilang Para ulama menjelaskan demikianlah para ulama Karena mereka bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang ilmunya banyak. Sehingga semakin banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi ada di antara mereka yang ilmunya lebih sedikit, ada lebih sedikit, ada yang paling sedikit. Para ulama tidak di dalam satu tingkat, mereka memiliki derajat yang berbeda-beda. Ada yang hafalannya 100 ribu, ada yang hafalannya 50 ribu, ada yang hafalannya kurang dari itu. Makanya Rasulullah SAW membuat perumpamaan dari dari bulan, dari sisi ini. Kemudian juga dari sisi yang lain, yang namanya bulan, ini mengambil faedah cahayanya bukan dari dirinya sendiri. Tapi dia mengambil dari matahari Cahaya yang sampai kepada kita Adalah cahaya yang dia teruskan dari mana? Dari matahari Demikian pula para ulama Mereka bukan memberikan ilmu kepada kita dari dirinya sendiri Tapi mereka mengambil faedah dan menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ilmu dari dalil dari Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan ulama. Karena ulama mereka tidak membuat sesuatu yang baru di dalam agama. Tapi mereka hanya menyampaikan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Qur'an. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis beliau dan inilah pemahaman para sahabat Rasulullah disampaikan kepada umum. Inilah para ulama ada pun seseorang yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama, membuat syariat yang baru di dalam agama, membuat ibadah yang baru di dalam agama, bukan mengambil dari Rasulullah SAW. Tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan, tidak berdasarkan hadis, dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu maka yang demikian bukan alim setelahnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innal ulama warasatul anbiya dan sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi dan ini menunjukkan tentang keutamaan para ulama' Karena mereka digelari sebagai pewaris Para Nabi dan para Nabi adalah orang yang terbaik Tidak ada manusia yang lebih baik daripada para Nabi Yang mewaris mereka siapa? Bukan seorang raja Bukan seorang insinyur Bukan seorang profesor atau dokter Tapi yang mewaris mereka adalah Al-ulama' yang mewarisi ilmu para nabi adalah para ulama. Dan kita tahu bahasanya yang namanya pewaris atau ahli waris ini adalah orang yang paling dekat dengan seseorang. Seseorang di antara kita meninggal dunia maka ahli warisnya adalah orang yang paling dekat dengan dia, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya dan seterusnya menunjukkan bahasanya ulama kedudukan mereka adalah sangat dekat dengan para nabi sehingga digelari dengan pewaris para nabi dan ucapan beliau pewaris menunjukkan bahasanya ulama hanya sekedar mengambil dari nabi apa yang diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itulah yang dia anggun dan dia sampaikan kepada umat dan bukan membuat sesuatu yang baru di dalam agama. Dan kalau sesuatu yang baru di dalam agama ibadah yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW berarti dia bukan pewaris Nabi. Dia membuat sesuatu yang baru. Yang namanya ulama adalah pewaris. Hanya sekadar menyampaikan mengambil dari Rasulullah SAW dan disampaikan kepada umat. Apa yang diwariskan oleh para nabi? Wa innal ulama wa rasatul anbiya wal anbiya lam yuwarisu dinar wal dirham. Para nabi mereka tidak mewariskan dirham dan juga dinar. Maksudnya para nabi tidak mewariskan harta. Innama warasul ilma mereka hanya mewariskan ilmu. Ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Rasulullah SAW Inilah yang diwariskan oleh para Nabi Faman akhada bihi akhada bihadzir wa'afir Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut Dia akan mengambil bagian yang banyak Alhamdulillah para Nabi dan Rasul Mewariskan ilmu dan bukan mewariskan harta Karena seandainya hanya mewariskan harta Maka yang mengambil faedah hanya siapa? Hanya keluarga Dan hanya orang-orang yang dekat di sana Dan akan segera habis harta tersebut Di dalam hajar-hajar mereka Di dalam urusan-urusan mereka Tapi para Nabi dan Rasul Mereka mewariskan ilmu Dan ilmu Semakin diberikan kepada orang lain Maka semakin banyak. Semakin diberikan kepada orang lain maka itu semakin banyak. Faman akhadha min akhadha bi hamdin wa afis. Maka barang siapa yang banyak mengambil ilmu tersebut berarti dia akan mengambil ilmu yang semakin banyak. Tergantung masing-masing dari kita. Jelas ilmu tidak akan berkurang Semakin rajin kita belajar, semakin kita semangat dalam belajar, maka semakin banyak ilmu yang dia dapatkan. Tapi semakin malas seseorang menghadiri majlis ilmu, malas menghafal, malas mendatangi majlis para masyayikh dan seterusnya, maka semakin sedikit pula ilmu yang dia dapat. Kembali kepada masing-masing dari kita, pemenang dari Akhada bihamdin rafis Ini menunjukkan tentang keutamaan para ulama Rahimahullah Nah kita Sunnah wal jamaah mengakui Dan menghormati Para ulama kita Itu para ulama salaf Yang mereka hidup Di zaman tabi'in Dan juga Tabi'in-tabi'in uh, eh, Tabi'in tabi mereka adalah Orang yang mengambil ilmu dari para sahabat At-Tabi'in mereka adalah orang yang mengambil ilmu dari para sahabat radhiyallahu anhum dan para sahabat mengambil ilmu dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tabi'in tabi'in. Mereka semua adalah ahlul khair wal azam. Mereka adalah ahli di dalam kebaikan dan ahli di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya para imam yang empat الإمام أبو حنيفة الإمام مالك بن أنس الإمام محمد بن إدريس الشافعي الإمام أحمد بن حنبل mereka adalah para ulama salaf kita akui keilmuan mereka wa ahlul fikhi wa nazar dan mereka adalah ahli di dalam fikih wa nazar dan juga di dalam melihat dalil kita hormati mereka para ulama kita dan tentunya para imam ya bukan hanya empat yang tadi kita sebutkan di sana ada ratusan bahkan ribuan ulama yang hidup di zaman salaf zaman awal al imam al bukhari al imam muslim al nasai abu dawud ibn majah mereka adalah murid dari imam ahmad bin hanbal Di sini ulama-ulama yang lain Mereka adalah ulama-ulama ahli sunnah wa jamaah Maka la yazkaruna illa bil jamil Mereka itu para ulama Tidak disebutkan kecuali dengan sesuatu yang indah Tidak disebutkan kecuali dengan sesuatu yang indah Itu kita menjaga kehormatan mereka Tidak boleh kita mencelak dan menghinakan para ulama. Kita diperintahkan untuk menghormati karena mereka adalah pewaris para nabi dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila disebutkan mereka kita berusaha untuk mendoakan disebutkan pula kita katakan rahimahullah semoga Allah merahmati beliau. Ini adalah doa yang indah, doa yang baik untuk para ulama rahimahullah. Waman zakarahu misru Fahuwa ala ghayri sabiin Dan orang siapa yang Menyebutkan mereka dengan kejelekan Itu menghina para ulama Dan menjelek-jelekan para ulama Dan tidak menghormati mereka Maka dia tidak di atas jalan Maksudnya tidak di atas jalan Yang lurus Dan ini menunjukkan bahasanya Ahli sunnah berjamaah jauh dari cara-cara seperti ini yaitu menghina para ulama tapi kebiasaan mereka dalam menghormati dan menjunjung tinggi kehormatan para ulama rahimahullah karena mereka mereka lah yang menyampaikan agama ini sampai kepada kaum muslimin mereka lah yang menghafal Al-Quran menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW melakukan safar, berpergian ke tempat-tempat yang jauh untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa capek yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sehingga bisa mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan bukan hanya mengumpulkan beliau memilih dari sekian ratus ribu yang beliau amal dipilih di antara hadis-hadis tersebut yang paling sahih jalannya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibisah-bisah oleh beliau Ini berkaitan dengan tahara Ini berkaitan dengan sunat Ini berkaitan dengan puasa Kemudian disusun rapi Dibuat bab Ini bab tentang ini, ini bab tentang ini Sehingga memudahkan bagi orang-orang setelahnya Untuk melihat kembali Hadis-hadis Rasulullah SAW Dalam keadaan bersih Dalam keadaan suci Dan dalam keadaan bersih dan cacat datang dan kita baca sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang sahih mana yang dhaif? Mana hadis yang asli dan mana hadis yang mudho? Dipalsukan oleh sebagian manusia. Ini bukan perkara yang mudah. Pada ahli hadis dahulu mereka percaya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan mereka menjual rumah mereka menjual barang berharga yang mereka miliki. Terkadang mereka sampai kencing darah. Terkadang mereka sampai di sebuah tempat yang jauh ribuan kilometer mereka berjalan kaki. Tapi ketika sampai di tempat tersebut, ternyata ulama-nya sudah meninggal dunia. Zaman dahulu tentunya tidak seperti zaman sekarang. Yang namanya informasi ini tidak semudah di zaman sekarang puluhan tahun mereka meninggalkan daerahnya, baru setelah itu datang kembali ke daerahnya dalam keadaan sudah membawa ilmu, sudah membawa hafalan. Oleh karena itu kita menghormati para ulama kita dan para sesama yang menghina, menjelekkan para ulama, maka mereka bukan di atas jalan, itu di atas jalan yang lurus. Tapi bukan berarti seseorang mengkultuskan atau mensifati para ulama dengan sifat-sifat yang tidak mereka miliki. Para ulama kita hormati, tapi bukan berarti kita mendudukkan mereka di atas kedudukan yang pantas bagi mereka. Seperti misalnya meyakini bahwasanya ulama pasti benar. Apa yang diucapkan pasti benar. Apa yang mereka lakukan pasti benar. Dan meyakini bahasanya orang yang tidak mengikuti ulama ini berarti dia sesat, berarti dia tidak menghormati ulama dan seterusnya. Kita katakan bahasanya kita menghormati para ulama, tapi bukan berarti kita meyakini bahasanya ulama maksum dan tidak pernah lepas dari kesalahan. Bukan ini yang dimaksud. Kita menghormati para ulama dan kita harus tahu bahasanya para ulama terkadang juga bisa melakukan kesalahan. Tapi kesalahan mereka jauh lebih sedikit daripada benar yang mereka miliki. Kesalahan mereka jauh lebih sedikit daripada benar yang mereka miliki. Inilah yang dimaksud dengan ulama ilmu yang sampai kepadanya menjadikan dia berijtihad dan kebanyakan apa yang boleh beliau ilmui yang boleh amalkan adalah benar tetapi dia tetap sebagai seorang manusia dia bukan seorang nabi bukan seorang rasul sehingga bisa saja luput dari beliau beberapa hadis luput dari beliau beberapa hadis tidak beliau ketahui tetapi diketahui oleh ulama yang lain dan ini bukan celah kepada beliau. Beliau adalah seorang manusia dan berusaha berijtihad mengeluarkan kemampuannya yang maksimal untuk mencapai kebenaran. Dan beliau tetap sebagai seorang manusia ada di sana ilmu yang tidak diketahui. Dan ketidaktahuan beliau tentang ilmu tersebut sehingga beliau terjerumus dalam kesalahan tidak boleh menjadikan tidak boleh menjadi sebab dihinakannya beliau sebagai seorang ulama. Tidak boleh menjadi sebab dihinakannya beliau. Tetap kita hormati beliau, tetapi kesalahan yang beliau lakukan atau pendapat yang beliau ucapkan adalah pendapat yang salah menjadi sidalin, maka tidak boleh kita mengikuti mengikuti pendapat tersebut. Rasulullah SAW katakan, "Jika ada al-hakim فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ, فأخطأ فله أجر واحد apabila seorang hakim masuk di antara seorang ulama berijtihad kemudian dia benar di dalam ijtihadnya maka dia mendapatkan dua pahala mengumpulkan ayat, mengumpulkan hadis melihat pendapat para ulama asar para sahabat adalah kemudian beliau menyimpulkan bahawa ini halal atau haram dan ternyata memang sesuai dengan kebenaran maka beliau mendapatkan berapa pahala? dua pahala, ini pahala yang pertama pahala berijtihad capek di dalam melihat dalil kemudian yang kedua adalah pahala benar di dalam berijtihad wa inna jitahada al-hakim fa'afa'an falahu ajrun rahim apabila dia beristihad dan salah di dalam istihadnya maka dia mendapatkan pahala satu apabila dia sudah sungguh-sungguh mencari kebenaran kemudian dia salah di dalam beristihad maka dia tidak berdosa tetapi mendapatkan apa? satu pahala itu pahala beristihad pahala capi di dalam menyebutkan hukum atau sampai pada hukum tertentu. Karena dia adalah seorang ulama yang sudah berusaha berjihad, Allah Subhanahu Wataala tidak menulis ini sebagai dosa, tetapi menulis ini sebagai sebuah ahar. Jadi ini bedanya ulama dengan orang awam. Mereka berijtihad baik salah atau benar mendapatkan pahala dari Allah Azza Wajalla. Dan ini menunjukkan bahawa ulama kadang-kadang kadang salah kadang benar. Dalam beliau mengatakan fa'akhta'a. Kemudian dia salah. Menunjukkan bahasa seorang alim kadang salah kadang kadang benar. Kalau benar maka kita ikuti. Tapi kalau salah dan bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh kita mengikuti kesalahan tersebut. Tapi tetap kita harus menjaga kehormatan para ulama. Tetap berdoa kepada beliau mengambil ilmu dari beliau, baca kita beliau. Bukan ada sesuatu yang salah tidak boleh kita ikuti. Dan ini yang dipesankan oleh para imam, para ulama terdahulu. Masa di antaranya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah ulama-ulama ajillah. Ulama-ulama yang agung dan besar dan dikenal keilmuannya. Tapi mereka berpesan kepada kita semua, jangan sampai kita meyakini bahasanya mereka maksud, mereka pasti benar. Dan mereka memberikan pesan bahasanya kita, itu para ulama, para imam, kadang-kadang salah. Al-Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan dan beliau di dalam Masjid Nabawi saat itu sedang mengajarkan kepada murid-muridnya. Mengatakan kepada mereka, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yu'ad illa sahib hadzal qabr." Masing-masing kata beliau, ini adalah pesan bagi kita semua, masing-masing dari kita diambil dari ucapannya dan ditolak kecuali yang memiliki kuburan ini. Masing-masing dari kita bisa diambil ucapannya karena sesuai dengan dalil. Wa dan bisa ditolak karena tidak sesuai dengan dalil. Illa sahib halal kubur kecuali yang memiliki kuburan ini. Kemudian beliau menunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW. Kisah dari beliau bahwasanya ucapan yang harus diambil dan tidak ada pilihan bagi kita adalah ucapan siapa? Rasulullah SAW. Kalau itu adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, maka tidak ada pilihan bagi kita yang mencari pilihan yang lain. Maka dari mukmin dan wali mukminat, jika Tuhan Allah dan Rasulullah amal, ayakul alhamul khidmatu shalih. Tidak pantas bagi seorang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu kemudian dia memiliki pilihan yang lain. Menunjukkan bahasanya yang maksum ucapannya hanya Rasulullah SAW. Ada pun ulama maka mereka tidak maksum bisa diambil dan bisa ditolak ucapan. Kalau sesuai dengan dalil kita terima dan kalau tidak sesuai dengan dalil maka tidak boleh kita menerimanya. Dan kita harus mendahulukan dalil di atas ucapan ulama siapapun dia. Ini ucapan Imam Malik bin Anas. Dan beliau adalah yang dinisbahkan kepada beliau Imam Maliki dan beliau adalah guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Termasuk guru besarnya Imam Syafi'i adalah Imam Malik bin Anas. Al-Imam Syafi'i beliau juga memiliki ucapan yang hendaknya ditulis dengan tinta emas. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga memiliki ucapan dan nasihat kepada kita yang pantas untuk ditulis dengan kita dengan tinta emas. Beliau mengatakan, "Ajma'ul muslimuna ala anna man istabala lahu sunnah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu lahu an yad'a li qawli ahad ka'inan man kana." Beliau mengatakan, أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائن من كان artinya kaum muslimin telah bersepakat kaum muslimin telah bersepakat yaitu semuanya sepakat para ulamanya mereka semua telah bersepakat bahwasanya orang yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas baginya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas baginya ayat Allah azza wa jalla di antara ayat-ayat Allah la yajuzu lahu tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut karena ucapan manusia tidak boleh Artinya tidak halal bagi dia untuk meninggalkan ucapan tersebut atau sunnah tersebut karena ucapan manusia kainan mangkan siapapun dia kainan mangkan siapapun dia Al-Imam Syafi'i ingin mengingatkan kepada kita kalau kita sudah tahu al-haq, sudah tahu kebenaran ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang sahih maka harus kita pegang dan kita harus berpendapat dengan pendapat ini dan kita harus amalkan meskipun menyelisih siapa saja. Kainan makan siapa pun dia. Bahkan saat ini pada utama Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam yang lebih besar dari mereka atau yang lebih rendah daripada mereka. Kalau ucapan mereka sampai bertentangan dengan dalil, maka tidak halal bagi seorang Muslim meninggalkan ucapan firman Allah dan juga ucapan Rasulullah SAW hanya karena ucapan manusia. Ini adalah pesan dari Al-Imam Al-Syafi'i. Dan pelajaran bagi setiap orang yang mengaku mencintai Al-Imam Al-Syafi'i dan bermadab dengan madab Al-Syafi'i. Yang seperti kita yang mampu menentang dan juga menjadi ucapan beliau. Kalau kita benar-benar mencintai Imam Al-Syafi'i, dan kita bermadhab madhab Imam Syafi'i maka inilah ucapan beliau rahimahullah dan ini yang diamalkan oleh para imam-imam di dalam madhab Syafi'i yang mereka terkenal seperti Al-Imam Al-Bayhaqi dan juga yang lain mereka melaksanakan ucapan Imam Syafi'i dan berpegang dengan ucapan beliau dan pesan beliau agar jangan sampai dia berpegang dengan ucapan yang Eh, pendapat yang salah dari pendapat para ulama. Yang pesan dari beliau adalah berpegang dengan dalil yang sahih. Di dalam ucapan beliau yang lain beliau mengatakan, apabila kalian melihat ucapanku bertentangan dengan hadis yang sahih, maka lemparlah ucapanku tersebut ke dinding. Apabila kalian, ini pesan Imam Syafi'i, apabila kalian melihat ucapanku bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih tersebut dan lemparkanlah ucapanku ke dinding. Ini adalah ucapan Imam Syafi'i dan beliau mengatakan, "Idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi." Apabila sebuah hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Apabila hadis tersebut adalah sahih, maka itu adalah madhabku. Apabila salah seorang di antara kita di dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk beramal dengan hadis-hadis yang sahih Ketahuilah maka pada hakikatnya dia telah berwadah di atas madhab Imam Syafi'i Karena madhab Imam Syafi'i dalam mengikuti hadis yang sahih Bukan mengikuti hadis yang mawdu' atau mengikuti hadis yang baik, tidak Madhab beliau dalam mengikuti hadis yang sahih Apabila kita berusaha untuk mengikuti hadis yang sahih Kerana pada hakikatnya kita adalah berwadah Imam Syafi'i Syafi'i dan juga imam-imam yang lain Baik Jadi intinya Kita menghormati para ulama Tetapi tidak boleh kita Yang memputuskan ulama Di atas yang semestinya Kemudian dia mengatakan Wala nufadzilu ahadan minal awliya Ala ahadin minal anbiya Dan tidak boleh kita Mengutamakan Salah seorang di antara wali-wali Allah di atas salah seorang dari nabi-nabi Allah. Wa naqul nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya. Tetapi yang harus kita katakan, yang harus kita yakini bahwasanya nabi satu orang atau satu orang nabi itu lebih afdal daripada seluruh wali. Bapak-bapak sekalian dimuliakan oleh Allah. Di sana ada nabi, di sana ada wali. Di sana ada Nabi, di sana ada Wali. Yakinlah sunnah yang afdal di antara mereka adalah siapa? Nabi. Nabi lebih afdal daripada Wali. Nabi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah." Allah lebih tahu kepada siapa Allah memberikan risalahnya. nya Allah mengatakan Allah Allah yasafi minal malaikati rusulan wa minal nas Allah memilih dari malaikat-malaikat para rasul dan Allah tidak memilih dari kalangan manusia yang dijadikan sebagai rasul, sebagai utusan menjadi utusan dari Allah ini adalah kedudukan yang tinggi menjadi utusan diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia ini adalah kedudukan yang tinggi dan mereka diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah para nabi dan juga para rasul. Adapun wali maka mereka dinamakan wali di antara sebabnya karena mereka mengikuti nabi. Wali adalah mengikut siapa? Mengikut nabi dan dia mendapatkan keutamaan karena dia mengikuti nabi. Seorang wali bisa sampai derajat wali Allah Azza wa Jal karena dia mengikuti seorang Nabi kalau dia tidak mengikuti Nabi maka tidak mungkin dia menjadi seorang apa? seorang wali apabila dia tidak mengikuti Al-Quran tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW maka tidak mungkin dia menjadi seorang wali Allah Azza wa Jal seorang wali Allah dinamakan atau sampai pada derajat wali karena dia sangat mengikuti nabinya. Sangat mengikuti nabinya. Lalu bagaimana seorang wali bisa lebih afdal daripada nabi? Dengan itu belum mengatakan Wanakul kita katakan Dan ini adalah keyakinan kita Bahasanya seorang Nabi Itu lebih baik daripada Jami'il awliya Daripada seluruh wali Jadi kalau kita bandingkan iman seorang Nabi Nabi apa siapa saja Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan seterusnya kalau dibandingkan dengan iman seluruh wali Allah Azza wa Jal mana yang lebih besar imannya? iman para iman seorang Nabi Nabi yang satu saja itu lebih awal daripada seluruh wali maksudnya itu orang yang meyakini bahasanya wali lebih afdal daripada Nabi ini adalah keyakinan yang salah bagaimana dia lebih afdal? Padahal dia bisa menjadi wali Allah Azza wa Jal Karena sebab dia mengikuti Nabi Karena sebab dia mengikuti Nabi Lalu bagaimana dia lebih awal daripada Nabi Inilah keyakinan Al-Sunnah wa Jawa'ah Seorang wali bagaimanapun tingkat ketakwaannya Dan juga keimanannya kepada Allah Azza wa Jal Tetapi tidak akan sampai melebihi imannya para Nabi dan juga para Rasul Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau adalah seorang wali di antara wali-wali Allah. Sebesar apapun ketakwaan dan juga keimanan yang ada di dalam hati beliau, maka tidak akan sampai ya ketakwaannya dan juga keimanannya sampai kepada derajat para nabi dan juga para rasul alaihi wasallam. Baik. Kemudian wa nu'minu bima jaa من كراماتهم وصح عن الثقات من روايتهم dan kita beriman dengan karamah-karamah para wali-wali Allah dan telah sahih dari orang-orang yang thiqah dari riwayat-riwayat mereka. Kita sunnah beriman dengan karamah para wali. Kita ahli sunnah beriman dengan apa? Karamah para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Dan yang sahih dari riwayat-riwayat tentang karamah para wali. Kenapa beliau menyebutkan ucapan ini? Karena di sana ada aliran yang mereka tidak percaya dengan karamah. Mereka mengingkari karamah. Mereka mengingkari karamah dan mengatakan karamah tidak ada. Kenapa mereka mengatakan demikian? Mereka mengatakan kalau kita percaya adanya karamah, nanti kita tidak bisa membedakan antara nabi dengan wali. Karena nabi juga diberikan apa? mu'jizah diberikan sesuatu yang luar biasa kalau misalkan dia ada karamah yang diberikan kepada wali-wali nanti kita tidak bisa membedakan antara Nabi dengan dengan wali ini adalah dalil akal mereka ini adalah ucapan yang tidak sesuai dengan ayat dan juga hadith Rasulullah SAW dan juga akhtar para sahabat wa dirah karena ayat menunjukkan adanya karamah Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan adanya karamah. Di antara karamah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an adalah kisah Maryam alaihi salam. Dan dia bukan seorang nabi, dia adalah seorang wali di antara wali-wali Allah azza wa jalla. Bagaimana seorang wanita melahirkan dan dia tidak memiliki suami? dan tidak pernah disentuh oleh laki-laki seorang pun. Tapi Allah menjadikan anak bagi Maryam alaihissalam. Dan beliau bukan seorang nabi, kerana namanya nabi adalah dari kalangan laki-laki. Nabi adalah dari kalangan laki-laki. Rijalan mereka adalah dari kalangan laki-laki. Tidak ada nabi dari kalangan wanita. Ini adalah karamah. Demikian pula karamah yang Allah berikan kepada Maryam Beliau dahulu beribadah di mihrab Di kamar yang khusus beribadah kepada Allah Dan beliau tidak keluar dari mihrab kecuali karena keperluan Ya dan, dan saat itu beliau dilahirkan oleh Isa Kair Yang menyediakan makanan pagi dan juga sore adalah Zakaria Dia yang menanggung Maryam Adapun Maryam dia telah ibadah yang dia lakukan sebenarnya dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu saat Zakaria alaihissalam setiap kali beliau memasuki kamar Maria untuk memberikan makanan, ternyata didapatkan di sana ada makanan. Padahal tidak ada yang memberikan makanan kecuali Zakaria. Setiap kali dia memasuki mihrab, dia mendapatkan rezeki. كلما دخل عليها زكريا كلما دخل زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد لها رزقا Setiap kali Zakaria memasuki mihrab tersebut, dia mendapatkan di sana rezeki. Qala ya Maryam anna laki hadha? Dia mengatakan wahai Maryam dari mana mendapatkan rezeki ini? Qalat hiya min indillah. Qalat huwa min indillah. Dia mengatakan ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan rezeki kepada rakyat. Tidak diambil oleh Zakaria, tidak diatur oleh yang yang lainnya adalah karamah. Dan di dalam surat Al-Kahfi dan yang lain bahasanya di sana ada karamah. Ashab Al-Kahfi ditidurkan oleh Allah SWT selama 300 tahun. Walam itu fi kahfi كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا mereka tinggal di dalam gua tersebut selama 300 tahun atau 9 tahun lebih jadi 309 tahun ada yang mengatakan 300 tahun kalau dihitung dengan miladi tanggal miladi dan 309 tahun kalau dihitung dengan tanggal hijri dan adalah sebuah karamah Karena mereka bukan Nabi dan juga bukan Rasul Mereka adalah para pemuda Yang berpegang perhubungan agamanya Dan dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin Mereka menjaga agamanya Kemudian asalnya Allah Memberikan karamah kepada mereka Ditidurkan selama 300 tahun Ini adalah betul karamah Jelas karamah ada di dalam Al-Quran Demikian pula hadis Rasulullah SAW dan juga para sahabat karamah yang ada pada Musaid ibn Khudair dan juga Bishr ibn Abbad ibn Bishr pernah suatu malam keduanya keluar dari majlis Rasulullah SAW kemudian berjalan di malam yang gelap tiba-tiba datang cahaya yang menerangi jalannya kemudian setelah itu mereka berpisah dan ternyata cahaya tersebut juga ikut berpisah masing-masing mengikuti Bishr Abbad ibn Ismail Tugar, Usaid ibn Khudair. Dan mereka bukan nabi, dan ini adalah karamah. Dan terjadi pada Safinah, Bunda Rasulullah SAW. Safinah, salah seorang maula Rasulullah SAW. Suatu saat, dia ikut rombongan mujahidin berperang. Kemudian dia tersesat di sebuah hutan berpisah dengan rombongan tiba-tiba bertemu dengan seekor seekor asad yaitu eh, seekor singa bertemu dengan seekor singa di tengah hutan maka Satinah berkata kepada singa tersebut dan mengatakan ana rasul rasulillah aku adalah utusan dari utusan Allah maksudnya adalah aku adalah utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku adalah utusan dari Rasulullah sallallahu alaihissalam. Maka akhirnya singkat tersebut agak menjauh dan disyaratkan supaya Safina mengikuti dirinya. Berjalanlah Safina di belakang asap tersebut, di belakang singkat tersebut sampai akhirnya Safina bertemu dengan rombongannya. Bertemu dengan rombongannya ditunjukkan oleh singkat tersebut. Ini adalah termasuk karamah. Demikian pula Umar bin Khattab pernah beliau dalam keadaan berkhutbah dan tiba-tiba beliau mengantuk dan mengucapkan Ya Syariah Al-Jabal Ya Syariah Al-Jabal menyebutkan nama Syariah yang menyebutkan Al-Jabal itu gunung Ya Syariah Al-Jabal Ya Syariah Gunung kemudian datanglah beberapa waktu setelah itu rombongan mujahidin yang mereka baru berperang dengan orang-orang kafir. Kemudian ada di antara mereka yang cerita bahawa ketika kami hampir terkalahkan oleh musuh kami, tiba-tiba kami mendengar sebuah suara yang mengatakan, Ya Sariyah Al-Jabal. Wahai Sariyah, hendak engkau berlindung dengan dengan gunung. Dan ini mereka dalam dalam jarak yang sangat jauh dari kota Madinah. Tapi mereka mendengar suara seperti yang diucapkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau di atas mimbarnya. Ini adalah sebuah kawalan. Umar bin Khattab bukan Nabi. Beliau adalah seorang wali di antara wali-wali Allah Azza wa Jalla. Di mana kita mengingkari apa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud dengan wali bapak-bapak sekalian harus kita pahami tidak semua orang yang dinamakan wali harus memiliki kehebatan atau sesuatu yang luar biasa. Kita harus mengenal siapa yang dimana dinamakan dengan wali Allah Azza wa Jalla. Karamah adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada wali. Tapi tidak semua wali diberikan yang demikian. Tidak semua wali diberikan yang demikian. Para sahabat Rasulullah adalah wali-wali Allah para istri Nabi Alaihi Wasallam adalah wali-wali Allah tetapi tidak semua mereka diberikan sesuatu yang luar biasa tidak semua mereka diberikan karamah di antara karamah-karamah Allah Azza wa Jalla maka kita harus paham siapa yang dimaksud dengan wali-wali Allah Azza wa Jalla Allah telah mendefinisikan menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran siapa wali-wali Allah Azza wa Jalla Allah mengatakan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Dalam surah Yunus itu disebutkan. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. sifat yang harus dimiliki oleh wali Allah Yang pertama adalah iman Kemudian yang kedua adalah taqwa Al-lazina amanu wa kanu yattakun Iman dan juga taqwa Inilah dua sifat yang harus dimiliki oleh wali Allah, wali Allah Azza wa Jal Allah tidak menyebutkan bahasanya wali Di antara wali Allah harus memiliki kehebatan ini bisa berjalan di atas air harus kepal dari benda yang tajam. Allah tidak sebutkan yang demikian. Allah yang mengatakan Al-Ladina amanu wa kanu yattaqun. Orang siapa yang beriman dan bertakwa maka dia adalah wali Allah Azza wa Jalla. Meskipun dia tidak dikenal oleh manusia. Meskipun mungkin kuburannya tidak dizarai oleh orang banyak. Meskipun dia tidak menulis kitab dan seterusnya. Tapi kalau dia adalah seorang yang beriman dan dia bertakwa kepada Allah, maka dia adalah seorang wali di antara wali-wali Allah Azza wa Jal. Jadi maksud dengan iman adalah menjalankan perintah. Dan jadi maksud dengan takwa adalah menjauhi larangan. Dan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, mengisahkan Allah di dalam ibadah, perintah untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk taat kepada Allah Azza wa Jal Inilah yang dimaksud dengan ketakwaan Yang dimaksud dengan iman Yang dimaksud dengan ketakwaan adalah menjauhi maksiat Yang dimaksud dengan ketakwaan adalah ya, menjauhi kemaksiatan Dan kemaksiatan yang paling besar adalah syirik Kemudian bid'ah Kemudian dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil dan seterusnya Maka seorang wali Allah mereka menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Kalau ada seseorang mengaku dia adalah wali Allah atau dianggap wali oleh manusia, sementara dia tidak melakukan sholat lima waktu, atau dia menghalalkan minum-minuman keras, lalu bagaimana? Yang demikian bisa dinamakan dengan wali. Sholat lima waktu yang merupakan kewajiban ditinggalkan. Nanti dia bukan orang yang yang memiliki keimanan seperti yang diharapkan karena dia meninggalkan kewajiban. Demikian pula bagaimana dia dinamakan wali kalau dia menghalalkan minum minuman keras. Jadi bukanlah yang dinamakan wali orang yang yang terbebas dari syariat. Nah, sebagian menyangka seorang wali Allah berarti tidak tidak diharuskan dia sholat, tidak diharuskan dia berpuasa, tidak diharuskan dia meninggalkan minum keras, dia boleh berzina, dia boleh melakukan apa saja yang dia inginkan. Sebenarnya menyangka demikian. Bukan wali Allah yang demikian. Wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Kalau misalnya bapak-bapak melihat ada orang yang memiliki kehebatan, tapi tidak beriman dan tidak bertakwa, ketahuilah bahasanya demikian bukan wali Allah, tetapi itu adalah wali syaitan. Karena wali disebutkan di dalam Al-Quran ada wali Allah dan di sana ada wali syaitan. Wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Meskipun dia tidak memiliki kehebatan yang luar biasa. Dan kalau dia memiliki kehebatan tetapi bukan orang yang beriman dan bertakwa, maka itu adalah wali dari syaitan. Wali dari syaitan, dia menyembah syaitan, mengikuti syarat-syarat dari syaitan, melakukan kesulitan, melakukan bidah, melakukan kemaksiatan. Terkadang syaitan menyuruh seseorang berzina dengan ibunya Menyuruh seseorang untuk minum minuman keras Menyuruh seseorang untuk memendam Al-Quran di WC dan seterusnya Kalau diikuti perintah tersebut Maka dia menjadi wali siapa? Menjadi wali syaitan Akhirnya syaitan menyuruh tentaranya untuk membantunya Mengangkat dia Menjadikan dia berjalan di atas air membawa dia ke daerah ini, ke daerah itu, membawa barang ini, barang itu, menjadikan dia kembali dan seterusnya. Ini bukan wali Allah tetapi wali syaitan. Dan perbedaan antara karomah dengan sihir, karomah tidak bisa dipelajari. Para wali Allah dapat karomah dan dia tidak belajar. Wali yang tidak mempelajari bagaimana punya anak tanpa suami. Bagaimana cara mendatangkan makanan. Ashabul kafi tidak mempelajari bagaimana tidur dalam waktu yang lama. Itu pemberian dari Allah. Ada munsir, maka ini dipelajari. Makanya di sana ada padepokan-padepokan, ada perguruan-perguruan. Di sana ada kitab yang dijual di pasar, dinamakan dengan Al-Mujarrabat. Kalau kita ingin kebal, maka caranya demikian. Kalau kita ingin disenangi orang, maka caranya demikian. Berarti bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari, berarti itu sihir. Dan tidak dinamakan dengan karamah. Dan seorang wali Allah Ini dia adalah orang yang rendah hati Bukan orang yang sombong Dan dia berusaha untuk menyembunyikan karamahnya Dan seorang wali Allah Menggunakan hal yang demikian untuk kebaikan Bukan untuk kemaksiatan Ini adalah perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan Dan uh, uh, akidah al-sunnah sekali lagi Dalam beriman dengan karamah wali Yang Allah berikan kepada mereka Allah Ta'ala alam Salah kita lanjutkan uh, Pada pertemuan yang akan datang